ויהי בשנה השלישית למלחמה, וילבשו האמריקאים נקמה, ויבואו לעזרת בריטניה, להתנפל יחד על האויב ולהשמידו, ולהציל האנושיות, ולמלא את התבל, ולבעט הרע מקרב העמים, ויכינו נשק ככל הים, והאוניות לאין מספר, צבאות עצומים, אווירונים רבים וטייסים אבירים, ויהרסו כל בתי החרושת. ויחרבו לו הרבה מקומות, ששם מכינים כלי זין, ותגדל המלאכה על הפועלים, ולא יכלו לעשות בה. ויהי בראות היטלר הפצצות החזקות שזורקת עליו עוצמת האוויר המלכותית חרד לבבו, וימלא על היהודים חימה מליבי אחרי שנתיים של מלחמה הגרמנים והאיטלקים הוכו ונוצחו וידחפו משם אבלים וחפויי ראש ויברחו ברעדה ואימה, ויסוגו החור, ותגדל המהומה בכל המחנה, וימלא היטלר כעס על היהודים, ויחפוץ להשמיד יהודי מרוקו ויושבי אלגיריה. ולנותם כאחיהם. בחודש השמיני הוא חודש חשוון, בשנה העשירית לממשלתו, הפילו גורל לפני היטלר מיום ליום ומחודש לחודש התשיעי הוא חודש כסלו וירא היטלר כי בחודש זה אבל גדול היה ליהודים ולא זכר כי הוא חודש הניצחון שבו ניצחו החשמונאים על כן חמסו על קודקודו ירד ויצא וידבקו פתקות בכל הרחובות הזאת להודיע לכל הנזים והפסיסט להשמיד כל היהודים ביום אחד בשישה לחודש כסלו ושללם לבוז פת השגן הכתב להינתן דת במרוקו ובאלגיריה להיות עתידים ליום הזה להינקם מהיהודים והמודעות נתלו קיבלו כדבר המושל, והדת ניתנה במרוקו ואלגיריה, היטלר ונזב ישבו לשתות, והיהודים נבוכים.